¡Camarero! ¡Marianito más Mercedes! Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Kala zure zurudu rapozgara jure agerturatzeak atik sortu daitezke nosasun kalten erantzule egiten. Zera honek egin zen, sekulako, abezka izto itzel ikaragarria ematen du, baina! Hau da, ez da, hau Komeni eta gauza ez da Gizon burutxu horiek militarrek Poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena Bat! Horain asko zen hau betu lartzen diatena Neure burua ez dira nikoa Matxo 네, 이분의 coño, no la entzuten dan. Bai, agian ez emingo, sea, emingo, eh? hori da, volumen hori geitxita, nik uste está. eta. Esan baregu, hemen larun batean gure irratiko lagun teknikariak bertan egon duzirela. Eta, ostia, ba, nabaitzen da. Bai, bai, bai, bai, nik, nik, esan duzak, estarria. Fernani. Bai, nik, estarria, sentitzen dute garbiago, garbiagoa, utzi diatela, menetan. Claro, hori da, parranda egin ez duzulako, laguna. Ba, ba, ba, bai, ez dut egin, Tapizatu ere, bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> Entzule maiteak, ah, zego gorra den, bai, zego gorra den, azte bete matea mikrofonu bat, eh, ah, mutur aurrean eduki gabe. Matxura, matxura. Bai, Eh, ez dakit, eh, parranda egin duen duela gako, edo ez dakit zergatik, baina, ibili, eh, eh ibili, ibiltzen da, ibili. Ibili, da, ibili. Ondago? baina. Ibili. Baina, ibili. Baina, ez baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Gero, non eh, dago? Zeus, begiratu, begiratu eh, mikrofonen barba mexe, ez? Bai, bai. Ez, hemen ez dago. Baina, demoni, baina... Soi Soio maialen azpien? Bai, bai, bai, bai. ez dago. Baina, baina, zekertatzen dakizu norekin? Ah! Badakit, bai. badakit, badakit! Mm -hmm. Kit, kit, kit, etorri nire gana, kit. Eh, badakit! Bai. Eh, claro, es que, uste, matxurari... Eh, Osa, ibilidi, ibilidi, tokatu zitzaio la eh, ez dakit maila elektoralean egotea ah, eh, eh, bai, bai, bai, bai, uste, uste dut hautezkudetako autontzi, autxontzi, o sea, aut, aut, Bai, ikusita, batzutu, boskatu dutena, altzontzi eta bai, hau, eta Bertan bota behar deguna gati, eh? Bai. Ba, ba, autontzi baten barruan erori, erori dela uste, eh? Nola. Bai. bai, bai, bai. Nola, nola, zirriz... Gure ibili. Irrizkatu indurako, edo. Joño, ba, ba, ba. Autontzi erra izan bertzuen, eh? Ibili daukan... Bai, bai. Nostakit buru horrekin. Bai, bai. Ba, ba, uste, barruan erori dela, eta, eta, klaro, eta bere bozka balio gabetzak hartu dutela. Bueno, bera, hartu dutela bozka balio gabe bat bezala. Bera, bere, hau da bere burua, hartu dute bo... Jesu meta gude. Eta gado, barak higua Espainaldean ez eh, ere egite guten bozka balio gabekin. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, eta Ezakit, eh. eh, espero den markarik gabeo portatzea. <coughs> Bueno, markarik ez dut esan nahi ez nahi ez zari da sekin, ah, nahi bai. eta... Eh, bakizu, bai. ubenturari gabe, eta bat, eta oh, eh, bueno, ba, hemen dikan, musu bat bihortzen diogu, eta eh, bai. deitu dezala duenean, kezkatu agape, baina bestetik ere esango diogu, ba, o, oporretan paga extra hori, zein genuen hori, azten hasi beharko dela, ze, gila paga extra, zein? E, ez, ez, ez, gauza, gure hartuan itzen gina genuen gauza, zu, A ber, a ber, eh, a ber, eh, zi, zi, zi, zi, zi, zi, Ubelduak. Uste gertatuko Ubeldu, ubeldu, ez dut esan, eh? Ubeldurak, eskarrakeak, ubelduak Ubeldurak, ubeldura errealak izango du Errealak, errealak Errealak, errealak, errealak, errealak, errealak, errealak, errealak, errealak, errealak, Ez ez dut ikusi ba, gure zer da, eh, borsalari txadan eh, aritzen da hau ah, ah, na? Ez dakit, ez dakit, agian bere anaiarekin eh, tiroka egondu dudan, ah, no, no, hori gertatu zala. Ah, bebe, hori ah, jagertatu zala. Bai. Ba, agian bere lenguzua, bere lenguzuari, ez dakit, agian istipu bat gertatu ikusi eta hori ere gertatu zan. Agian marihuana lapurtzen egondu zan eta harrapatu dute. No, bariteke, da bariteke. Tira, ba, ba, Tira, ba, ba, ba, ba, ba, Zerdatzen zaizu, zerdatzen zaizu, matxe gora Eh, ez, ez, ez, borboiaren eh, Rocky roki arpegi horretaz, portzerto por gaur irakurri dugu e, Silvestre Estalunek Rocky diburuzko musikal mm, eh, bat egiteko gogoa zuela, bai, bai, irudi, mm, ba, musikala, irudi, pelikula ba, musikala, berez, bere benetako gogoa musikal bat egitea zela, baina etzen eusartu, gara egiten. Jode, pues, uste dut, nola egin dezaken zea basea. Hmm. jartzen badu, zea, filmearen zehar agertzen dien kondoen, ukondoen, zea, Ukoldo, osea, bai, eh, horren gainean rapeatzea dio. Oh, ja. Apolorekin, así en sus tiaka, ta está aquí, no la carretu. Bai, eh, Ba, ba gauza da gizonen nahi bat, bai, oraindik ere musikal, bat, musikal batekin mehatxatzen gaituela, bai. E, eh, ez pedo ezagun euskal herria sinistea, e, e, estuntiziaren, esan e, gore nau, ez? La ley del silvestre del talion, bueno, dikatuko diogo. Baina, aztetan, e, eh, azteko ere, eh, esan behar berdugu, ba, hainbat komunikabideetan faltan dut, ditugu berri batzuk eta nola faltan bai. bat atzitzen ditugu, bezteko komunikabide batzutan, ba, guk komentatu berko ditugu, ez da? Noski, ba, ba, entena ez dira izan, eh, ez dira lako izan autesputreak. Ez, ez, dira izan, ez, eta batzuk gainera, badiru di, autesputre gara jau, erabili, erabili dutela, aprobetsatu dutela, ba, zenbait eskutuko gauza edo gogo, gogoa zeukaten, e, egiteko gogoa zeukaten, zenbait gauza egiteko. Ke kortina! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Manaje elkartearen egoitzan Bilbon bortizki sartu ziren berriz ere, esan berko dugu, tamalez, joan, joan den e, azaroak ama ostean. Bai, eta gaina bertan gorretzen zituzten eh, kanabi behar eh, lehorrak, ez? Ba, usteko, urteko sasoi honetan bere eundaka elkarteki den artean banatzen dutena, alegia, ez? Eraman zutelarik narkotrafikoa egiteko erabili nahi zutela egotzita. Ba, esan beharra dago, haietako mm, egun eh, ba, el, elkarte kidei ari gara, elkarte kidei buruz ari gara, eh, erabipen terapeutikoa egiten dutela, e, eh, kalamoaren erabil, erabilpentera terapeutikoa esan dugu medikoaren aginduaren babesa dutelari gainera ba, eta gainera Martin Barriuso kalamoaren erabiltzaien elkarteko presidentea eta elkarteko beste bi langile atzeman zituzten eta hiru egunez inkomunikaturik eh, mantendu zituzten eta zertarako ze galdeketa egin behartzaile elkartek irauei elkartaren funtzionamendu ekimen eta helburuak erabat publikoak direnean ba bueno lau egun dira Fidantzapean aske utzi dituztela Amagos mila euro Horraindu ostean ez dugu Ez, du, ez dakigu ba, ba Anka ingo zuten Haren edo Beldurra ikusten zuten edo Baina Tamal ez hau historio luztu baten Beste kapitulo bat Baina ez da Bi mila eta bosgarrenean dugu operazio berdin Antolatu zutela Agintariek Panajen elkarte honen aurka Eta azkenean ba, Bizkaiko entzutegi gorenak Argi utzi zuen eh, Elkarte honen eh, Elkartekiren Autokonsumorako et, edo banak, e, banatzen zituztela, ez, kalamu e, eh, kantitate, kantitate horiek, eta ez zutela inundik ere droga trafikoa egiten. Ba, eta gainera, ondoren, Europako auzitegiak ba, zea, e, eh, aurrek, bueno, aurrekaria markatu zuen sententzia batekin, eta sententzia, bueno, hortan, e, bueno, ba, hor esaten zan, kanabia erabilpen e, eh, terapetikorako erabiltzen zutela eta gainera elkarte, kanabia konsumitzeko elkarte legala zirela ber, berez, beraiena zela e, zea, eh, berar guztia, mm. kalamua eta garai haietan polizia kantzemandako kalamu guzti guzti guztia bueltatu behar izan zioten elkarteari Hori izan zen, nahiko famatu zen epai pai, bai eta irakurri dugun gauza oso on bada, orduan multatu zizkieten belar pardela. dela batzuk berriro eraman ditu ditu la polizia proba gisa orain montan. Txiste baterako komango luke honek hain egargarri ez Jode, zen eta e, e, erreko altzuten maritxu hori <laughs> Polizia gerretzen badu, holako, e, zea, eh, kadu dizitatelekin eh, Uste dut, ez dugu dutela, ez dugu ah, dutela erre ez, boltatu berko dutelako eh, Ila bete batzuen boltan, ikusiko bestela Bo, gainera, hemen hiru gauza garbi daude Mm. Lena, lenengoa, udaletxeak eta barne zailburutzak primeran dakite zein den elkarte honen jarduera, elkarte honek garrentasunaz jokatzen duelako eta erakundeekin harreman arina mantentzen saiatzen delako gainera. Hemen delinkuenten pareko jarrera jun eta ez gardena erakutsi duten bakarrak Bilboko agintariak dira. Garri geratzen zaugun bigarren gauza, elkarteko erabiltzaileak nahi duten eta gaixoek beharrezkoa duten kalamu hori ezingo dutela eskuratu, modu gardenera eta firagarri batean bintzar. Eta, hirugarrena azkenik, pertsona guzti hauek kalamua merkatu beltzean lortzera behartuak ikusiko direla. Benetako narkotrafikoa indartzera behartuak, alegia. Hau xalda, bai, hau ba, azken finean bilboko agintariak nahi dutena. Eh, kalean ematen den eh, droga trafiko ilegala ugaritzea, edo? Benetan sinesgarri iruditzen zaio den horri legri zentzuareko bat aldatzeko lanean da bilen elkarte baten kriminalizatzea nar narkotrafikoaren aurkako ekimen bat bezala orkestea? Bueno, lagunok, ba, hor bueno. dago gure salaketa eh, ba, Edo galdera txoa bai. Kontsumitza bezala eh, eh, Esan dugun bezala, ba, ba nola hainbat Bestaki, eh, nola esango nuke ba, mm, Komunikabide publikotan Eta beste hainbat komunikabidetan Nola faltan bota dugun berri hau Ba, ba bueno, guk bai, ere bai. Berriz ere, ba, bota dugu Naiz eta badakigun, mirrati libretan ba, Gai hori buruz luz eta zabalitzen dela Tira, bai Eta claro, zer gertatu da, pues beste gaiak hautesputreak ba dena jan dutela. Oh, eh. eta bueno, gu mm, ba ezagutzen e, eta eh, ezin dugu ezin dugu bai, gaia eta gaia horrela itxi, eh, behar bezala itxi, ez dieste da ritu Eta askenean lehertze zegu eta berriz bota behar dugu horren inguruko gauzak. Bueno, bai, bai, zengo jo. Bueno, bueno. Ba, Ontan, ontan marrano... Eh, barkatu. eh, Mariano. Mariano, Mariano Rajoy atera... Bueno, ez aquí Rajoy edo, edo Rajoy. No, Esan behar Bai, Rajoy, 30... Jode, eh, Eta zea Rajoy agatik? Zea Rajoy gatik? Arrasista ar, ez naiz. Ba, ba, arrazoi jo Baina eh, euskal medioetan, euskal prentxan, euskal eh, irratietan eta bar eta bar Komunikabietan oroa Komunikabietan oroa Ba, entzun izan dut Mariano Rasoi Rasoi Eta nik ez daki zergatikan, ze hostia zergatikan ba, Ez daki Xabel Euskal zainditze hortik handuten duten. Mm. Ez dakit, ez dakit Eta antzekoren bat Eta e, e azkenean hori ba, eskaratu dutelako, ez bueno, pues hori, eh, abizen bat, eta nire ba, nahiko absurdo ba, iruditzen zain. Hombre, ba, to... Gero gartatzen da, leku ez... Lekuen izenekin, toponimiekin eta oh, bares Hombre, hori logikoa, hori puzeko da, izenak herrialdeko herrialdez izenekin ba, aldatzen direla eus, euskara e, ba, e. gertatu zana tartekin ba, nesta Euskal Herrian ez egon Toulouse Tolosa ba. zaio bueno baina Errusia ere esan daiteke eta ez dago gaizki ba, euskeratzea toponimia batzuk baina izenak berriro ere galdetuko dut izenak bai. Mariano Rajoy Da Mariano Rajoy Baina gainera Ba, konfiantza dugu Gau euskaldurak konfiantza daukagu zurekin Mes, edez Osea, mm. gainera Ose, eh, bueno Azure lagun bati ez dakit Da... Eh, mm, eh, ez dakit kasu bat bueno, Kasu bat, baina Kataluniako eh, Toni bati Ba, Andori deitzen diozula Pues bueno, azure laguna de la copa Bueno, vale, hombre, Andoni, bueno, Andoni Bueno, vale, vale, vale Pues bueno bai, por cierto Rajoy, esan esa berra dugu Mariano, esan berra dugu a, Ez dakit, a Mariano, edo Ba, ez dakit, ez dakit. <laughs> Eh, edo, edo amasantu... Luis Mariano, rasoi? Bez, Luis, amasantu, bai. amasantu, Maria, Maria... Amasantu rasoi. Amasantu ez. Amasantu ez. Amabirgina ez. Amasantu ez. ez. Biz, ez. Bizarro denez. Rasoi. Bai, rasoi. Arrasoi duzu. Arrasoi duzu. bueno, lagunapa. Bai. Guri hemen burretu zaigu... Bueno, pasa... Eh, ariketatxo bat egitea. Mm -hmm. eta ordu horresatik, ba, adibidez, ba, emendik aurrera, Jose Luis Rodríguez Zapatero esan beharrean, zer ditzen zaizu, buruan ba, Jose Luis eh, Rodríguez Zapatari, zaten bat oh, Eh? Oh, no, ondo, oh, bai, bai, bai, eh, bai, bai, bai, konkoratzen du, bai, bai. Adibidez, beste bat, Felipe González. Bai. Galeko lagun hau, eh? eh bai, galdua dagoena. Ah, ba, eh, ba, Felipe da... Batzuta ditzakitatzen zunean, ateratzen den listua, eh? Bai, bai, listua, con Gonxalegi, jartzen badugu listua gonxalegi bai, bai, bai, gustatzen ba, zait gustatzen zait ah, eta zergitzen zergitzen gure gure musabietako bat den rosa diezi hemendikan horrea la rosa putetxe <coughs> la, la, la, la, la rosa la, la rosa Ah, ba, zegoen hori, lehen. Amar, ditzen bat diogu. La Rosa. Amar, amar, 10. Ah, ah, vale. La, eta me cago en diez esan beharrean, me cago La Rosa. Eh, <clears throat> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, oh, bueno, bueno, Dolores de Cosperal, María Dolores de Cosperal, eh, ba, hau izan Albotako Marimiña! Albotako Miño daukada Marimiña! Albotako Maria Dolores, teko espedala, Alboetako Albotako Entzule erraza da, erraza. bai, bai, bai, bai, bai, eta, eta, eta, eta mapez show horretan, en show horretan, e, e, zeaz, beste zerri batzuekin, e, espazio zea, batean azaltzen zen neska hori, nola, ba, e, eh, so, so, so, so, so, so, so, so, Eh? Eh, eh, zuten eh, eh, derrantzua batekin eh, Sainz de Santa Maria si potoloa ba, guk, hemen digan horrela zirretzen Maria Santu Sainz Zetegi Coño, moja, moja ya. Moja ya, moja ya, moja ya. sor. Moja ya, María Santú, San Setegi, San Setegi. San Setegi, San Setegi. Pero Javier Arenas. Javier Ondarrak. Ah, eh, <laughs> bai, ez da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. da ondarra. bai, da Gure Ez da ondarra. Ez da Ez da ondarra. Gure da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. Ez da ondarra. Zina taberna. Ah, ah, eh, Miranda, zina taberna. <laughs> beste, beste batekin, beste ultra derechista batekin. Bai, hau divirti garria da, bai. Bueno, hau ez daki, ba, ultra derechista derechista jarriko dut, Francisco Camaño Domínguez. Hau da, ah. interior, eh, ez, eh, barne sailburu ah. edo, ah. bai. Ah. Francisco Camaño Rodri Domínguez. Mm. Ah, ba, joe, eh, Camaño hau da, eh, kainamo ematen du, eta hori, bai. eh, ni jarriko nioke, Pachi Kalamu Igandetegi <laughs> Domínguez. Bai, Patxi Kalamoi galdetegi, barne zeruruak, eh, esan du, eh, utziko dutela, eh, utziko dutela, bai, <laughs> ez dakitzer. Igandetegi, <laughs> igandetegi, gure, gure erriko plazo bezala. <laughs> Ba, ba, hemen txe, ba, ba ah, hau beste izan bat, abidez, ah, oh, bribe, hau klasiko bat da, hau klasiko bat da, hau, eh, mm, bakizu, andaluziako eh, lendakari izan dako, Manuel Chávez, hemen digan, oh. Manuel Chávez, bai? Bai. Ba, mendikan, e, proposatzen dugu eh, ba, euskarak eta horrela kreatibo baten e, eh, murgildo gaudela, eta Imanol Giltzak! Bai, bai, mm, bai, bai, bai, bai, bai, bai, kala muerretzaie Eh, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori Gustatzen zain Eta, eta zain zuritzen zezua, edo Jesus Kalderari Jesus Lapikoa, deitzen badiogu Jesus Lapikoa Eta, hioko hau, kaio lara mhm. Edo kaio lara, ez zekin nolatzen Ba, ba erori zena besten, edo erori lara erabua <laughs> eh, eh, Lara, lara, lara eh, ba. Erori zen Ba, erortzea zari garen ez? Zer gure gure? Nende gara horrela gorka, maine iruri! Home! Zer horrela gortzea jaso dute? Ba, anglosan joi euskara ketala tein goi guge Gorka gizon eiro, daitu gure Gorka gizon eiro? Man! Man eiro! Gizon eiro! <laughs> Ah! Zora! Kebotego! Pff! <laughs> Ixu! Bera! Eta beste bat, bai, josea bono guzti? Ui, josea Ba, bai, bai Ah! U, u, u, ubiko... Ez, eh, hau da... Eh, ah, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, antzeko dut eta... beste, beste, beste, beste, beste, Buzartela eh. eh, Ez da gaizki, ez da gaizki Bueno, eta, beira, hemen, hau tipo hau, hemen, hau tipo hau Ministro baten semia da, eta, mm, ba, ba, ba, bueno, ba, etorkizun u, em, gertu batian, e, bes, ba, ba, hau ere, bela ere, ministro izango dugula Ah, bera, Alberto Ruiz Gallardón, deitzen da. Gallardo. Gallardo <laughs> iburuzketa, alako txiste, ez ditu, egingo. Hemen, <laughs> eh, izenak euskera zeko datu, behar eta. Ozan, <laughs> Gallardón hori, utziko baina eh, nik eh, euskerazko berzio bat proposatuko izu, dira. Mm, Alberto, Erriz arrokeria. Oi! Bueno, euskal diak hartu dezala nota? Oare? Bai, eta, eta, eta, eta, eta, eta, lentsue, lentsue. Eh, hori, eh, hori, hori, hori, hori, hori, eta, bai, bai, bai, bai zue, bidaia, gasolina, eh. konkretuan, ba, bai, bai, buruan, bai, nik, hemendik hemendik berreun metotara bizegra. Eta, transporterako, behar dugu karro bat, erabatei jugun, gara gara guztiak, garraiatzeko. Kotxe elektrikoa gainera, zera, konpontzen daukagu? No, ah, ez, da. Eta, eta, gainera, Gurpia falta zizkio. Bai, bai, bai, hemen, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh? bai, bai, bai, bai, bai, Gauza da, eh, gure entzule jakin dezaten, eh, gure bizitza arriskoan jartzen dugu, eh? Zer, hemen, ona, etortzen gara, eh, berro egiten ditugu programo bakoitzean. Oie, jode, zer Eta, edo zein egunean, auskalo, auskalo zez behar gertatu daiteken errepidean, eh? Eta initin ere gertatu daitezke hemen, eh, gure, gure saioa egitera gatozen, oh. oitako baten. Espero ezagun ez gertatzea, baina esan behar zuen, esan jakin dezazuen, zuen, ze puntutaraino gauden konprometituak eh, programan egin eta gure entzun egoak ere. Noski baia. Eh. Hemen gaude, matxura burante bile munduan zintzilik errati, eh. eh? Ez beste batzuk bezala, eh? Ez, eh eta ez nez ibiliko ezer esaten, eh? Non zaude ibili. Eh? Eh, eh ez nuke hortan ibili nahi, eh? eh Inori ez zer esaten, eh? <coughs> Bai, Bai, bai, bai. Eta, bueno, eh, Bai, eh, komentatuko dugu, ba, eh, bueno, mm, orain e, eh, gorela, ba, parto batzu egin ah, ah batean Parto, gutako parto bora Inora ez gara batean, ez gara batean, olako, e, bueno, gure buruzko mm, publizitate pixkat entzun ondoren, entzuko zute mm, audio bat eta au, mm, pepeko politikari batek esan zuen, eta guegin dugu nastektxo bat ondoren. jo, joe. Ba, ea ulertzen ez zuten zerbait, ez, ez, zerbait ulertzen bat zute? Gustatu, gustatu ez gustatu, eh, eh, behintzat onartu behar txoi, ez, eh, zonbait zuen, itzegiteko momentuan, eh, balakitela gauza, eh, ideia bat nola esprasatu, bai. nola, nola, zuzen eta... Nola, bos itzekin, bai. e, eh, e, eh, itzoiek lekuz aldatu ezkero, bai. nola esan ditzakezu, eh, egin, ba, ezakit, ia minutu bateko esaldi bat. Bai, jo, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez da bertxolarik ez dut egiten. Bueno, lagurok, ba, guazen entzutera gure gomendioek. Klinika Hola, eh, muy buenas, doctor. Hola, buenos días. Dígame, usted dirá. Bueno, que vengo, tengo un problema de, dolores y tal. ¿Que tiene usted dolores? Sí, me duele, me duele por esta zona. ¿Dónde? ¿Dónde dice usted? Eh, pues por aquí, mire. Aquí. aquí. a ver. ¿Aquí? Eh, a la derecha, a la derecha. ¿Aquí? ¿Más a la derecha? Mucho más a la derecha. Vaya, amigo, eso es muy a la derecha. Eso es que, claro, tengo dolores de cospedal. ¿De cómo? Pues, sí, Dolores de Cospedal, a la derecha, por supuesto. Pero, amigo, siento comunicarle que eso es muy grave. ¿Oye usted? No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte sí, sí. Esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Eh, tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, <laughs> es demasiado largo. Asteartero, étero. Machuraburu an kadilimo monola. Asteartero, étero. Machuraburu an kadilimo zo an istoresta. Machuraburu an. Unaburu an. Ijimudo, ijimudo, ijimudo. Say happy but this day happy but. Si. voy a decirlo, aunque no se lleve. El patriotismo es cosa seria. Ya está bien de los que creen que aquí en este país solo se puede ser nacionalista de los unos o de los otros. No, hombre, no. Nosotros no somos nacionalistas, ni de los grandes, ni de los pequeños, ni de los periféricos, ni de los centrales. Somos ciudadanos españoles, patriotas, españoles. <laughs> Bai, zintzili.neten, eta lagunok mm, entzun, mm, <laughs> ulertu ba ez zute, leno bai. entzun bai, dugun bai, audioan, bai. ba, bidali bat, eh, matxura buruan abildua gmail.com era, uh -huh. Pero de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, zero zazpi telefonara. Ah, e, por cierto, por cierto, beldurra un día, zuen gauza bat, eren zuen eh, bat horitz, es que beldurra un día, maten zuen, baina, bonikan gutxira, minutu bat zuen eh, Guk ere, beldurra un día, ematen digun beste gauz bat, hasta tu, bai. baina, lena gauz, tu, topericho bat, hau, hau, hau, hau, hau, azkenean hau, hau, hau, hau, bai, gure, gure musikan azkarriaren eh, dosi bat ere izango duzu, eh? Hori dago, abisatzen dena, ez du eh, traizio egiten. Hori da, horrengoako jebi abesti bat utziko dugu, baina horren <laughs> txe pum rock ekin guaz, eta ba, no, azte burontan e, eh, e, zer da baieseko, Kataloniako atrakoa ba normala Nen Lagunek egon duziren Hortxe egon ziren bai, eh, eh. Bai, Hemen dikan besarka bat, beraien Unos noi muy makus, tokando el txerri muño bai Ai, da Eta, bueno, ba, guazen entzutera beraien diska berriatik e, abesti bat. Diska berria titulatzen da, bueno, El futuro será negro, dauka izenburua. Ba, ba, bueno, ba, ba, ba, bai, ba, ba, visionario batzu direla, eh? Ba, Bai, bai, eta trako amonar bada da gaur egun enbiar, praktikatu behar den eh, kirol loietako bat, bai, Eta, bueno, jarriko dago beraien diska berritik, le, bigaren abestia, hay que salvar la banca ah, <laughs> beldur pixka bat pasatzea Guztan beldur pixka bat ere baina baita hek sorti ere eta Horretarako sortu genuen tartetxo hau Beldur ondian Atendu dut dute Gauzak Bai Bai entzule baitia gaur Zenona otan eskutan eta begitan Dabilen izurrite berdurgarri baten inguruan aritu Miloika pertsonen aizioldia zorriako dola zurrupatzen duen, bezala zurrupatzen duen infernuko tresna zarigara.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 Eh? Lagunak egitea, bide luze eta gasigozo bat da, eh? gure bizitzetan eh? beharrezkoa den altxor hori. Zaten ah. izun bezala, Juanper, gure bizitzetan beharrezkoa den altxor hori lortzea, ez da makala. Oh, eta, Juanper, zuk, guztiok bezala. Sorte izango duzu zure bizitza osoko bidean, iruz palau benetako lagun topatzen badituzu. Bai. Juanper, Juanper, bai. entzuten ari alzara. Bai. Zer, zertan ari zara telefonarekin? Zer, eh, eh, hemen, argazki batzuk ateratzen naski. Eh. Ba, badakizu, ar argitaratzeko argazkiak. Ah, irratian nagoela ikusi dezaten, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, etzaio, Juan, eh.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 Begira, begira! Mezu, mezu baxaso dut! Uh Eba, hostia! Eba, Eh? Juan Perrena da! Nola? Bai. Baina? Joder, irakurei, a ver, hola, sora, guztiak atik, motillak, markatu, baina zuen estudioetako wifi, kakosorrekin, ez zinituen grabatu ditudan bideoak, ego. Beraz, etxera voltatu naiz emendik igotzeko, ondo izan.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 Chupa, chupa que sabe a uva. <laughs> ¡Claro! Vamos por la cuarta botella de Oscar. Hostia, pues. Esto se lo has dicho a tu médico. ¿Yo qué? ¡Nosotros de Este tío está cepa. I'm really tired. Vale, vamos Un no. Una sandía. Sandía una vez. Un cinco. Es la pitjor invención humana. Camarero. Camarero. Yeeeaaah! Klinikakakakakakakadabe! Ia amarrut, denbe dikuntzare buruzko txiste okerrena kenite. Klinikakakakakadabe! Ete, atxalde hon, aurrera aurrera! Ixeri, ixeri lazai! Kai jo, kai jo, doktore! Eh, Vaya, tira, eh, usted dirá. Vaya, mira, eh, eh, eh mira, chapijica pisicada te mantenete y en caldera esta eh, xamurra. Tira, tira, Mercedes, loco. Y la nice. Este, oitutan hau, En gauzen zuten. Va, tira, zera... Baldak iztuzu, doktore jauna. Ea diarrearekin dutxatu naiteke?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 Eta zertan datza zure lana ekis kirolari honen zerbitzura Fermin? E, e, e, ba, ba, ba, ba, kirolari honek bere Twitterrean jartzen eh? zituen astakenien kontura Zegi jabetetan lauden untzea eta kere jabaz jaso zituzten ikusita eh? Dia zinintzen bere izenean itazten, bezutxoak badakizu Eta hori, hasiera baino etzan izan, antikutsina, kirolariaren laguna zen abezlari famatu batek behitu zidan Ez gu esango, huele añordo zan zabezlari famatua dela beraz, isa abeslaria daituko diogu. Eta esai guzu Fermin, zer nahi zuen isa abeslariak zugandik? Ba, bere mezuetan, bere izena edazten ere akatxo ortografiko desiente sartzen zituen ez, farra egiten zioten, eta nire zinintzaion testuak idazten, eta gero badakizu, haotik ahora joan zen nire eta beste bat pertsona ezagun nahi zari sozialetan berain entzat idazten, azkatu zutaten.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 Baina! Gure kante bat nekizuen bezala, patologiko patologikoekin egiten dugulan. Eta, sare sozialen aurkikuntza baino lehen, aiotoriko askauriak izuen bezala, diapositibitiz galopantea ozela ezaguna den gaitza sufritzen zuten. Bai. Ah gaitzalmek, edo zein zurtziegabeko edo inozo harrapatu, eta bere azkeneko porra aldiagaturatako lau miliardi eta amasei eh? bideoak jartzera behartzen zuen gaixoa. Eh? Eta horrelako gaixo ez beteta dugu eta esan genezak esari sozialei esker gaixo hauen egoera hobetu dela? Ez, egia esan, gaixoena ez da gehiago hobetu, baina hori bai, Bela jen lagun eta ingurukoak bostez zoratzen daude.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 Eskarra, eskarra, eh? eh, ba, eh? Ba, baina, baina, baina, baina, asko katatu berizkizu, eh? Segura bai. problematika, ez da beti ere behar bezala ulertzen gizarte mailan, eta oso garrantzitsua ere ditzen, behar bezalako informazio banatzea, gai eta politika eta ekin interapetikoa kabian jartzea, gure bai, bai, eta jende guztiak ulen bezan txapismoak ez dutazen larria eta ez izan osasagun, baina asko, eh, eta bajo lo asko suerte dituzenak. Ez dut bakarrik gurea, lortxio, testikularren, tontotxe Manol, Manolita, baina bai, Manolita. Zer, barkatu Manolita. Baina baina ez dugu denborarik eta moztu behar zaitugu. Manolita? Manolita? Ui, pup, pup, pup, ze pena, ze pena. Moztu behin zaigu komunikazioa. Eta ez zaten izun ezela, bai ez zaten egin behar dugulan, ez bakar pedentzioan, betzik da, alko pedentzioan eta asko lobiteko, eta aurre da horre pedentzioan, eta aurre da horre pedentzioan, aurre aurre aurre aurre Ostia, nahikoa zen ja.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 Mm. Egia da. Azken zinean, une euro kontaktuan egon beharra, ba, eskabutza hutsa da, eta askoz lasaiago bizi sakelekoa ere etxean usten dudanetik. Baina, no te entendes, etxean dagoen edo zuretzako mezu hartu dezaketa, listo. Ah, bai, bai, bai. Oain txegoratu naiz, eh, lehen zuregatik galdezka daitu dute. Eh, bai, ba, eta bai, zintzen, bai, bai, zintzen. Ai, az, ah, ez nahi zondo dio, ostia, dio. Eh, imanol esan zidan edo... Euskal Horrengo Aztean, edo horrengoan, batzatuko gara, bai, guztu, hama guztu egun darko gutxienez, indarrak biltzeko, beldur ematen diguten, beste bat, aztertzeko. bueno, mm. oh. launo. Bai, bai, bai, giroa pizkala zaitu da, bai, iriki ditugu lehioak. Ze kaina. Zea sartu da berriro hemen. Sartu da berriro aizea. Aizea bai. bai. berriro eratuz. Bai, eta, eta, eta aizeak musika kartzen dugu. Musika kartzen dugu aizeak, mm. Santa Cecilia dugu. Egia da. Cecilia. Bai, bai, bai, santutegia. Zeno lako Cecilia. Bai, eh, santutegia ez da gure, ah. eh, gure, gure, ez da gure, gure pasien artian ez dago, ez, ez, santutegia baina, joño, gaur musikarien patroia dugu, patrona dugu, eh? Bai, bueno, eske eh, bai. ba, ba que suma nik. Bai, eh, bai Cecilia tari baina bai, gua besten dugu, besten dugu normalean hemen, segurra, segurra Un de puta la beste. Ta bueno, ta bueno, eh altzatzen gure besopea. <coughs> Bueno, bueno, bueno, du, bueno, ratillo. Baina, baina, hostia, tío. Comunicación, eh, nada, Cecilia, ah, bai, por cierto, eso Hansi, o sea, eh Zer, soka, soka txori jartzen dan esate dezilean, ez? Ez da jartzen... Ah, ez, ez... Ola esan plazen! Ah, ez, baina, ez dakit, ez dakit... Ola, agion... Ez que, ez que nire galtzen nahiz, santuekin. Eta, azkenean nirean total, ez e, e, zelta dezilean da bezlarien ez, eh, zer da? E, ba, santua, eh, ba, ba patrona, patrona, patrona, patrona, patrona, patrona, patrona, patrona, Ostia, ba, jode, eh, ba, nik, oberen, oberen, eh, ez tarri dako, eta eh, da, eh, edatea, Ah, bai bai, bai, bai, hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori, hori logopeda guztiak erretzea, eta, e, erretzea, lo, egitea, eta edatea, alkohola edatea, oberena, jala, zantzari bai, gabe, bai, bai, bai, mm. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> ba, e, eh, oixe, ba, eh, gainera, e, entzun izan dugu, albiste hon bat, ba, taberna berandoago izteko, bueno, ba, ez dakit, lege diatxoa, edo, edo, bai. la, lantzen ari direla. Zer? Bai, bai, bai, bai, olak ez zer, bai, bai. entzuten azten da, bai. lehen hostikan ere, bai, azte batzuk, da, ba, bai, ba, ba Errebizetako zutela, zera, ostalaritzako legea eta txantxe beran duago, izteko bermena mandu zutela Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta, bueno, hori, hori, hori lotzen badugu, abesti jebi batekin bai, bai, ba, tabernak beranduago itxibarrutela, barrutela, bi ordu beranduago Ah, minutu bera Badaki! derlaniko talde hau da, bai Bai, Moskor bai. Maiden, Moskor Maiden Maider, Moskor Maider Bai, Moskor Maider, erlaniko mutil bat oso jatorrak, oso jatorrak mm. eh, eh, Iron Maidenen, eh, ba, ba ezekin duela gizongo, ba, arrakasta horiek, ba, berriro dekomposatu indituz Dekomposatu, edo, bai, bai, bai, guazen, e, eh, baso hori, eh, hamen segitera, pixka, eta eh, tabernak berandu arte izten dutela, zeren zergatik, zergatik, ba, ba beti gertatzen zaigune, ez zaizki hona, holako, e, kapitulo, ba, e, nazka garriak, e, ja, bueno, ba, horrek iditzeko, bueno, ba, pentsatu dugu, obren nazela, taberna berandu giztia, eta, guazen entzutela, pixka, eta, abestu ditxo, bat! Jebi, jebi, ja! Ba, mm, bai, josu, bai, ben, bai. betel pixka bat, arintzen du, arintzen du bizitza, eta, ez da, ba, dibertik gehiago ditugu, ez? Eh, Odolean metal pisutxu batzuk edukitzea, Zea, metala, metala, oh, metala, metala, metala, metala, metala, metala, metala, Eta hor dut, huelga gara, eh, lagunok, batxura eh, polentu gara bai. mundutik. <clears throat> Bai, musikarekin agurtuko gara. Ibili, eh? gara gara. Oh, Lehenko aldia bizitan. berri atera dute, eta... Oh. Oh. Bai, bai, nazan... Moskor Maider. Maider. Moskor Maider. Moskor Maider. <clears throat> Ba, eta, bueno... Bai, bai. handi bat entzule guztio. Izan, izan. Bai, izan. Bai, izan. Bai, izan. Bai, izan. Bai, Bai, igoko dugun baina bai bai bai bai baina horrengo da horrengo da mira que eso es un favor oye pues bai, pues pues bai, pues bai, pues pues pues pues pues pues pues pues pues pues pues pues bai, pues pues bai, pues pues bai, pues pues pues pues pues zergatik ari gai horrela itxuken. Itxuken Barkatu baina Mozkor Maiderrekoak bai. Ez dira iritsi gendik barkatu. jarriko dizugu eta ez, ez plagio nazkarrio. Venga, bai. Bukatzen aurrera Agarrean ilu nada Otsa egiten duta Biago gotik Baze gozo egoten gara hemen Dire tabernak Uxurea Orduak Basa dirata Bertsiaren Exakten gaituzten Jaitsi nahi dituzte Eta jendea Asiriak apura Putzatzen Berri Aldu Beranduago Tabernak iztean Nik nahi du nahiago Berri Aldu batzuk egon dira afaltzen, azte sorpresa hartu dute ba e Kaina bat edanta ondoren oh, Papatean musika aldatu dute Logiteko abesti bat entzuten du Ez bezan ez zain diko zutragoa nazu tragoa bukatzen Baina orduak ah, pasa dira eta Pertsuak egin gaituzten Jetsi nahi dituzte eta jendea Asi dia gaupora Bi, ado, beran duago Tabernak iztean inaldo nahiago Bi, ado, beran duago Jarri jebi musika gero tauzen dute eta Kalean gabiltza gualda jo Pozkorrek zara egiten Bizilagunek munipei daita Gau pasa egitea Gaure gula harria eta e usabioak Hiltzen ari dira Baina orduak Pasa dira eta Bertsianek Miatxatzen Ezin aldindu be, eta jendea Azirriak kanpora bultzatzen Bi, ordu, beranduago Tabernak iztean ik nahi du nahiago Bi, ordu, beranduago Hemen gau pasa egiterik ez da